Tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Ali Nurdin, Kedung Towo Sugiwaras, Bojonegoro. Dengan judul Weden Gedang Klutuk. Klutuk. away demo kira-kira sak tahun kepungkur. Wektu nok daerahku isih usung icir lombok utawa nandur lombok apa, Yen wis panen lomboke bakalan disetorno nek kutho lan menawa lombok wayah panen mesti bengine kudu ditunggoni. Pas ketepaan lomboke Pak Wo wayahe panen, sore-sore pakwo Wo marana omahe Pak Diku. Yen mengko dikon nunggoni sawah lombok Pak Di uga sentuk-sentuk ae. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين kira-kira jam wolu bengimbuh dinane aku lali aku diparani karo Pak D Biele, ayo melu aku aku mbok ya dibaturi tunggu lombok e Pak Wo kae lho Le lah Pak Yono neng situ Pak D wonge awake kudu enak kok dadi ya prei dhisik Wis to mengko tak wene tukone pulsa aja kuwatir nang salin aku banjur mlebu kamar njupuk sarungan lan ora lali HP banjur mangkat karo Pak Di wengi kuwi pancen hawane adem tenan slamete aku wis nggawa sarung kanggo ngilangi rasa adem Pak Di nyumet udut sinambi ngilangi rasa adem sing nusuk sungsum nanging aku yo kalah aku banjur muter MP3 koplo ora pati suwe wis tekan panggonan sing dituju sak tekan panggonan sing dituju ya kuwi gubuk tengah sawah sing diubengi puteh-puteh ya kuwi tutup lombok aku banjur ndlosor buk lan SMS-an karo derek-derek ora lali karo sayangku tercinta ketepaan mok gubuk ana radio Pak banjur muter radio pas ketepan radio sing diputer Yokwin dangdut koplone istana wah jan enak lenak lagu tak Lok pak disih jedal jedul ngempak udut Banjur radio tak pateni di jengker karo Pakdi ngalor ngidul. Jebul ora ngerti jam nok HP kuis ngedono jam 11 bengi. Radio sing maune tak pateni banjur tak puter meneh. Volume sing isih gedhe mergo tak gawe nyetel dangdut koplo dadine ya banter ra Dumadakan sing metu malah suwarane kuntilanak. aku kaget pak kaprah uga pak di kaget mergo saking banteri suwe-suwe tak rungokno swara kuntilanak mau malih dadi swarane Ki Banu Asmara. Tak pikir-pikir lah dalah acarane saiki jimat berarti malam jemah saiki. Eh, aja nyetel rena-rena, iki ora ning omah lho. Kok saiki gak ngerti to, Le, nek saiki ki malam jemah legi. banjur radio tak pateni aku langsung nyandak HP gak ngilangi rasa wedi aku langsung buka Facebook biasa bocah nom jaman modern enak-enak Facebookan lan jengker jengker karo Pak Di dumadaan ono suara bruk-bruk kaya wong gepuk-gepuk Pak Di lan aku langsung nyandak senter banjur golek asale suara kuwi Suara tak golek nganti tekan pojok etan, ngliwati panggon lombok-lombokan. Eh, ladalah. ngomong ireng-ireng cilik sing lagi ngepuki wit gedang klub. Banjur ireng-ireng kuwi disenteri marang Pak Deku. Astagfirullah. Aku kaget ra karuan Awakku lemes kabeh. jantungku deg-degan kaya ape pedot-pedoto. Rasane awak iki ape ambruk nok jero batin. Duh Gusti apa kae wujudan sing nok ngarepku iki? Woo! <laughs> tuane makan abang lan metu siungi ora pati suwe ana swara kuntil anak sing versis kaya nok radio dek mau senter tak arahno mendhuwur dumadakan ana wong wadon sing pinggrong ning wit gedang kutuk sing digepuki karo ireng-ireng mau kuntil anak kuwi ngulang medeni medeni aku karo pak Mbuh, aku pasrah wae. aku gak kemek diubah no. Aku banjur digeret Pak Dilan dijak bali nong gubuk. Saat tekani gubuk aku sih kaku. Banjur kupingku dipisi karo pakdi Di. Dijoponi montro-montro. Aku sadar. Saat marini sadar aku banjur ngajak mulih pakdi Di. Wis orang mikir yen mengko diseneni karo Pak iki lo cerita kedadian sing tak alami waktu tunggu lombok neng sawah soko aku Nuli Nurdin Kedung Dowo Sugiwaras bersama tim Jimat